Արցախի պաշտպանության բանակը խախտում է զինադատարի ռեժիմը, մեղադրում էր Հայաստանին, այստեղ տարբեր տիպի գրոհայինների ուղարկելու եւ սատարելու եւ այլն եւ այլն, ասինքն այն բոլորը, ինչի մասին պաշտոնական Բաքու միշտ խոսում է։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ ատելությունը հայերի նկատմամբ, ցավալապաշտությունը եղել եւ մնում են դժբախտաբար կմնան նաեւ Ադրբեջանի պետականաշինության հիմքը։ Վերջի մի քանի օրերին շատ բարդ էր Ուկրաինայում իրավիճակը։ Ռուսական կողմը հայտարարում է, որ ուկրաինական հակահարվածը կասեցվել է եւ կան բազմաթիվ զոհեր ուկրաինական կողմից, թեպետ կարելի է կրահել, որ զոհերը կան նաեւ ռուսական կողմից։ Այնուամենայնիվ պատերազմը իսկապես շատ բարդ է, շարունակվում է եւ վերջնել չի երևում այս ամենին։ Առավել եւս, որ կողքի երկրները, երրորդ երկրները միջամտում են այդ ամենի մեջ եւ բնական է, երբ որ լինում է պատերազմ, կան ուժեր, որոնք ուզում են, որ այդ պատերազմը շարունակվի եւ երկար ձգվի։ Եվ շատ հետաքրքիր հանդիպում այս համատեքստում տեղի ունեցավ վերջերս լրագրողների հետ, տեսեք, ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդրես Ֆոգ Ռասմուսենը մի կարելի ասել սենսացիոն հայտարարություն արեց, թեպետ այս ամենը սпасելի էր։ Միգուցե նա պարզապես հնչեցել է այն, ինչ պետք է տեղի ունենա։ Ռասմուսենը հայտարել է, որ մի շարք երկրներ, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ, կարող են իրենց զորքը մտցնել Ուկրաինա, նույնիսկ եթե չլինի ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր որոշումը այս ամենի կապակցությամբ։ Այսինքն անձնական որոշ է, որ մտցնում են իրենց զորամիավորումները։ Սա լրիվ նոր իրավիճակ է, ոչ այդ այդպիսի բաներ։ Գոնե հրաապարակային չէին հնչեցում, բայց սա ցույց է տալիս, որ իսկապես այնտեղ շատ բարդ է իրավիճակը։ Միգուցե սա լինի նաև ինչ որ կերպ Ուկրաինայում պատերազմի սառեցման սկիզբը, ինչը որովհետև փաստորեն սրանով Ուկրաինան կկիսվի։ Ասեմ, որ տարբեր երկրներ իհարկե հավակնություններ ունեն ուկրաինական տարածքների վրա։ Լեհաստանը ունի, մի մեծ պատկարելի այսպես հատվածի վրա աչք է դրել վաղուց համարում է դա լեհական տարածք լվով կենտրոնով հունգարիան զակարպատի շրջանը Ռումինիան նույնպես ունի տարածքների հարց Ուկրաինայի հետ։ Եվ եթե այ հենց այս երեք երկրները մցրեցին իրենց զորախմբերը, բնական է իրենք այդ զորախմբերը տեղակայելու են այնտեղ, որտեղ որ պետք է իրենց համար։ Եվ սա կարող է դառնալ արդեն Ուկրաինայի բաժանման փաստացի իրականացում։ Ակտիվ քաղաքականություն էր վարում վերջի օրերին Ամերիկա Միացյալ Նահանգները, այսպես պետքարտուղար Բլինկենը պետական այցով եղավ Սաուդյան Արաբիա։ Հանդիպեց Սաուդյան Արաբիայի ղեկավարության հետ, ինչպես նաև արաբական մի շարք երկրների ղեկավարների հետ։ Քննարկել են տարբեր հարցեր, իհարկե երկկողմ հարաբերություններ, բայց նաև աշխարհակահաղական հարցեր։ Եվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իհարկե ամենակարևոր նպատակը այն է, որպիսի չեզոքացնի այդ տարածաշրջանում Իրանի եւ Չինաստանի ազդեցությունը։ Եվ հենց սրա մասին էլ էր խոսքը գնում այդ հանդիպումների ժամանակ։ Տեսնենք ինչով կվերջանա այս ամենը, բայց այն, որ աշխարհակական պայքարը թեժանում է եւ որևէ միտում չունի նույնիսկ ինչ որ կերպ նվազելու սա փաստ է։ Այսպիսին էին մի շարք կարևոր աշխարհակական զարգացումներ, թանկագին հայրենակիցներ, կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։